o'n ikkinchi bob o'tib ketish yetidan olti kun ilgari hazrati ayso o'zi o'limdan tirildigan lazar tug'an joy baytoniyaga keldi u yerda uningga ziyofat berildi marta u yerda mehmonlarni kutayotdi lazar hazrati ayso bilan hamdastixon bo'lganlardan biri edi maryam sop sumuldin yasalgan intayin qimmat baholiq atirdin oz kam bir qadoq agilib hazrati aysoning putlariga quydi va choshlari bilan atirni uning putlariga surdi uy atirni xushpurig'i bilan to'ldi lekin hazrati aysoning shogirdlaridan biri ya'ni keyin uningga sotqunlik qildigan yahuda ishqariyot bu atirning qimmati bir odamning yillik kirimiga tang keladikan nemishqa bu atir setilib puli kambag'allarga berilmidi dedi bu so'zni u kambag'allarga ko'ngil bo'ldig'anligi uchun emas o'g'ri bo'lganligi uchun degan edi u shogirdlarning o'rtaq pulini boshqaratdi va o'g'irlab xajlatdi ayolning ixtiyorga qo'yivet dedi hazrati ayso u bu orqaliq mening dafni qilinadigan kunimga tayyorlik qilyotidi kambag'allar har doim oranglarda lekin men har doim oranglarda bo'lmayman zo'r bir turkum yahudiylar hazrati aysoning baytoniyada ekanligini angladi va yolg'iz hazrati aysoni emas u o'limdan tirildigan lazarnimi ko'rish uchun u yerga keldi oliy ruhoniylar bo'lsa lazarnimi o'ltirishni qaslidi chunki uning sababidan nurg'un yahudiylar ulardan yuz o'rib hazrati aysoga e'tiqod qilyotadi atsi o'tib ketish heytini o'tkazishga kelgan zo'r bir turkum haloyiq hazrati aysoning yerusalimga kelayotganligini angladi ular qo'llariga xo'rmi shoxlarini tutishgan holda uni qarshi olg'ili chiqishdi va xudoga shukur parvardigorning nomida kelguchiga muborak bo'lsin isroillarning podshoyiga muborak bo'lsin deb vaqrashdi. hazrati ayso bir tahay tepib mindi bu ishni zakariya payg'ambar xeli burun oldin aytib mundoq yozgan edi ey yerusalim xalqi endi qo'rqmanglar mana podshoyinglar tahay minib kelyotdi uning shogirdlari u chog'da buni tushanmagan edi lekin hazrati ayso tirilish va osmonga chiqish bilan ulug'langandan keyin zakariya payg'ambar yozgan bu so'zlarni hamda bu ish dal payg'ambar oldin aytganday chiqqanligini to'nib yetdi hazrati aysoning lazarni yerlikdan chaqirib tirildiganligini ko'rgan kishilar bu mo'jiz to'g'risida boshqalarga to'xtamasdan xabar qildi haloyiq hazrati aysoni yaratgan bu mo'jizasini anglag'ashqa uni qarshi olg'ili chiqishdi parislar bo'lsa bir biriga qaranglar bizning qig'inimiz bekor ketdi mana endi butun dunyo unga erishib ketmoqda deyishdi o'tib ketish yetida yerusalimga ibodat qilg'ili kelganlar ichida Yahudi diniga kirgan ba'zi greklarmi bor edi. Bular Jaliliyning Beksoyda yesidan bo'lgan Filipning yeniga kelib, janoblari biz Hazrati Iso bilan ko'rishmoqchidik deb talab qilishdi. Filip berib buni Enderga ma'lum qildi. Ondan ular ikkisi Hazrati Isoga xabar qildi. Hazrati Iso mundoq dedi: "Inson o'g'lining shon sharafga ega bo'ldigan vaqt soiti yiqilishib qoldi bilib qo'yinglarki bug'doy dini to'pig'i tashlanib qurbon bo'lmog'icha yanila bir taldan piti turdi qurbon bo'lsa big' surib ko'p hosil berdi hayotini oyganlar uningdan mahrum bo'ladi lekin bu dunyoda hayotini oyimganlar uni мәңгі сақтай алайды. Kimdi kim маңа xizmat qilishni xolisa, маңа әгәшсін. Мән қаяды болсам, менің чакырым шу яды болады. Маңа xizmat қылучланы әрістіке атам өрмәтләйді. Hazır көңілім қаттық азапланыватыда. Бұныңға немі дейшім керек. Ата, мені keladigan azob uqubat tifoq soatdan qutquz deymi yo'q men shu vaqt soatni beshimdan o'tkazish uchun keldim ota ulug'lig'ingni ko'rsatgin shu vaqtda arishdan bir ovoz anglandi ulug'lig'imni ko'rsatdim va yana ko'rsdiman shu maydondagi buni anglagan xaloyiq havo guldirlidi deyishdi ya'ni ba'zilar bo'lsa bir pajishda uningga gap qildi deyishdi biroq hazrati iso bu so'zlar meni deb emas sizlarni deb aytilgan bu dunyo endi so'roq tortildi bu dunyoning hukmdori shaytonmi endi og'diriladi man yadin ko'tarilganimda butkul insonlarni o'zimga jalb qilaman dedi u buni deyish orqali o'zining qandoq o'ldiganligini uqtirdi haloyiq bu gaplarni tushunmay hazrati aysodin muqaddas yozmalarda qutqizg'uvchi masih o'lmay mangu hayot turdi deyilgan tusa siz qandoq sizga inson o'g'li ko'tarilishi kerak deyalaysiz inson o'g'li zodi kim bo'ludi deb so'rdi nurning oronglarda chaqnaydigan vaqti uzun emasdir shunga qorong'ulikning sizlarni besolmasligi uchun nur bog' vaqtida davomliq meninglar qorong'ulikda mong'an kishi o'zining qayerga ketayotganligini bilmaydi shunglashqa nur oranglarda ba vaqtda uningga ishininglar buning bilan nurning farzandlari bo'lasizlar dedi hazrati ayso hazrati ayso bu so'zlarni qilgandan keyin haloyiqdan ayrilib yoshirinib oldi garchi u haloyiqning ko'z oldida shuncha mo'jiza ko'rsatgan bo'lsimu ular uningga e'tiqod qilmadi bu ahvol Dəl Yaşaya peyğəmbərinin yazması da oldun ala körsilgəndək çıxdı. Ey Pərverdigar, biz yetkizgən sözlərə kim işəndi? Senin güc qudretin kimə göstərildi? Xaloyiq Hazreti Əsağa etiqad qıla olmadı. Bunun səbəbini Yaşaya peyğəmbər oldun ala çəndirib bəgən idi. Pərverdigar ularının közlerini kor qildi qalbini behitlaştırdı buning natijasida ularının ko'zlari ko'mas qalbi sezmez bo'lib qoldi ular gunohlarga tovba qilib manga qaytishni xolmaydi xolisidi men ularni saqaytatdim deydi xudo yashayo payg'ambar Hazreti Ayşoning ulug'ligini ko'rganligi uchun bu so'zlarni uningga qarta oldin ola aytgan edi. Vaholanki, nurg'ulg'an kishilar, hatto Yahudi oqsoqollarimu Hazreti Aysoga e'tiqod qildi. Lekin ular o'zlarining farislar tarafidan ibodatxona jamoatchiligidan qo'g'lab chiqib etilmasligi uchun e'tiqod qilganligini oshkorlamadi. buning sababi ular insondan keldigan maqtashni xudodan keldigan maqtashdinmi yaxshi ko'ratdi hazrati ayso yuqori ovoz bilan mundoq dedi manga e'tiqod qilganlar mangla emas meni avat kuchiga e'tiqod qilgan bo'ladi meni ko'ganlar meni avat kuchinimu ko'rgan bo'ladi man manga e'tiqod qilganlar qorong'ulikda qomusin deb dunyoga nur bo'lib keldi so'zlarimni anglab so'zlarimga amal qilmaganlarni so'roqqa tatmayman chunki men insonlarni so'roq tatqili emas balki ularni qutqizg'ili keldim biroq meni rad qilganlarni va so'zimni qabul qilmaganlarni so'roqqa tatquchi bor u bo'lsimu aytgan so'zlarim bo'lib u qiyomat kuni kishilarni so'roqqa totidi chunki men o'zligimdan so'zliginim yo'q nemini so'zlashim va qandoq so'zlashim kerakligini meni avatgan otam manga buyurdi uning buyrug'ining mangulik hayot ilib keldiganligini bilaman shunga nemini so'zlasam xudo otamning Bana buyruğunu so'zlayman